wa ta'ala muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala wa atiuhu na mumtii yeye Allah subhanahu wa ta'ala ayuha almuslimun enyi waislamu inna alaina kwa hakika ni juu yetu sisi inna alaina kwa hakika ni juu yetu sisi an nastaqbila ayyamana wa shuhurana kwamba ni juu yetu sisi kuyaelekea masiku yetu na kuielekea miezi yetu wa awamana na kuielekea miaka yetu bitaati rabbina kwa kumtii mula wetu Allah Subhanahu wa Ta'ala na kufanya juhudi katika kutekeleza yale Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyokuwa anayataka na vile vile wa mahasin anfusina na kufanya juhudi ya kuzitengeneza nafsi zetu tuyaelekee masiku yetu na tuielekee miezi yetu na tuielekee miaka yetu ambayo sisi tunaendelea kuishi bitaati rabbina subhanahu wa ta'ala kwa kumtii mula wetu subhanahu wa ta'ala na kuzitengeneza nafsi zetu zikawa nafsi ambazo kwamba zilizokuwa nzuri tena sana mno masiku yanakatika masiku yanapita na ndio maana tukaona katika mafundisho sahihi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtume katufundisha miongoni mwa dua alizokuwa ametufundisha kwamba tuwe tukimuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala kwamba tuwe tunamuomba Allah wa aslih lana na kwamba atutengeneze sisi atutengenezee sisi Allahumma aslih li dini ewe Allah mtengenezee dini yangu alladhi dini yangu abayo huwa ismatu amri ndiyo kinga na hifadhi ya jambo langu wa aslih li dunyaya na unitengenezee dunia yangu alati dunia yangu ambayo fiha maashi ndani yake naishi wa aslih li akhirati na unitengenezee akhira yangu allati hiya almaadi akhira yangu ambayo ndiyo marejeo yangu kisha واجعل الحياة زيادة لي في كل خير na ufanye uhai kwamba ni ziada kwangu mimi katika kila jambo ambalo kwamba nilikuwa na kheri katufundisha katika miongoni mwa maombi kwamba wajaalil hayata na ufanye uhai kwangu mimi ziada li kwamba iwe ni ziada kwa ajili yangu mimi min kulli khairin kutokana na kila lilokuwa la khair sasa mafundisho haya mtume sallallahu alaihi wasallama ndio ambayo kwamba mimi nataka niyatumie nataka niyatumie kwa ajili ya kuzungumzia wakati kwa ajili ya kuzungumzia wakati ndio maana nikasema kuiambia hadhara yenu katika hutuba yangu hii kwamba ayuha almuslimun enyi waislamu inna alaina an nastaqbila kwa hakika ni juu yetu sisi an nastaqbila ayyamana ni juu yetu sisi kuyaelekea masiku yetu wa shuhurana wa amamana na kuielekea miezi yetu na kuielekea miaka yetu bitaati llahi subhanahu wa ta'ala kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala wa anfusina na kwa kuzifanya nzuri yani kuzitengeneza nafsi zetu zikawa nzuri katika haya masifu ndugu zanguni katika masifu haya ambayo kwamba tuliyokuwa nayo juzi ambalo mwezi wake bado tunao sisi tumemaliza tumemaliza masiku kumi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaapia masiku kumi ayo kwa kauli ya wafasiri ya jumhuri ya wafasirina ni ya wengi katika wafasiri wa Qur'an al-Karim wametafsiri wa layali na ashiri na naapa kwa masiku kumi kwamba ni masiku kumi ya mwezi wa Dhulhijja ambayo yalimalizika siku ya Ijumaa ilipoanza magharibi ya siku ya Jumamosi ya wiki iliyopita masiku kumi yale yakakatika yani yakamalizika kumi ni masiku ambayo kwamba yana fadhila kubwa sana mno kama ilivyokuwa amezungumzwa na kila mmoja alivyokuwa ameyasikia alivyokuwa amezungumzwa na nyuma yake katika haya masiku yetu na katika hii miezi yetu na katika hii miaka yetu tumepitiwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani si muda mrefu pia haifiki haifiki hata miezi mitatu baada ya kumalizika Ramadhani likaingia hili kumi la mwezi wa Dhulhijja imepita imepita ama kupita kwa haya sio tatizo kilichokuwapo ni hichi je haya yamepita na yanakuja na yatapita insha Allah uhai ukiwepo mpaka sasa sisi ndio tunao uhai na tupo je tuliyakabili haya kwa kumtii Allah kwa yale yaliyokuwa tayari yamekwisha kupita tudhaniane dhana zilizokuwa nzuri kwamba tuliyakabili kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala suala lililokuwepo suala lililokuwepo yamepita yale vipi tunayadhibiti au tunayaharibu yani kuadhibiti ndio vipi yale mazuri ambayo kwamba tulikuwa sisi tayari tumekusha kudhaniana dhala nzuri nzuri kwamba tuliyafanya ndani ya mwezi wa Ramadhani tulikimbia na tukakimbizana katika kheri na mpaka katika kumi hili kila mmoja akawa taamani kukimbia katika kheri na kuna wengine walikwenda kuhiji ama ni katika ibada kubwa miongoni mwa ibada kubwa ibada katika katika ibada kubwa na ndiyo ibada kubwa katika kumi hili la mwezi huu wa Dhulhijja swala je dhibiti kwa nini ikawa swala hili kwanza nikaniulize kabla ya kuangalia mbeleni ya masiku ambayo kwamba yatakayokuja kwa sababu kuhusu upande wa mahujaji katika upande wa mahujaji mtume sallallahu alaihi wasallama katika upande wa mahujaji ana kauli ambayo mtume sallallahu alaihi wasallama kasema kuhusu wakati huo alikuwa akizungumzia fi fasli tawafi ifadha katika uchambuzi unaohusiana na masuala ya tawafu tawafu ni tawafu ifadha ifadha ina majina kama matatu moja tawafu ni ifadha moja nyingine tawafu ziara ni ifadhili mawili yale la tatu salitoa ambayo ni tawafu nguzo katika ibada ya hija tawafu nguzo katika ibada ya hija inahijiwa yani inafanyika tawafu hiyo katika ibada ya hija katika siku ya mwezi kumi anaweza mtu akafanya usiku wa mwezi 11 almuhimu lazima ifanyike toafu hiyo ndipo hujaji na halalikiwa na yote yale ambayo kwamba yaliyokuwa kwake yeye yamekatazwa yameharamishwa kutokana na kule kuingia kwake katika ihram katika ibada ya hija katika toafu hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa uchaguzi alisema hivi katika fi qawlihi sallallahu alayhi wasallama katika maneno yake mtume sallallahu alayhi wasallama alisema wa amma tawafuka anamzungumzia hujaji ambaye kwamba aliyekuwa anatufu sasa tawafu ziara au kwa jina lingine tawafu lifadha anasema wa amma tawafuka ama kutufu kwako bilbaiti katika jumba ya alkaba baada dhaliki baada ya hayo ambayo kwamba uliokuwa tayari umekwisha kuyafanya yani kayafanya toka kuanzia mwezi nane yaumu tarwia kaanza kuyafanya mbalimbali yanahusiana na ibada ya hija basi fa innaka tatufu sasa kutufu kwako utakapokuwa unatufu sasa fa inaka tatufu kwa hakika wewe utatufu wala dhamba laka wala hapana dhambi kwako wewe hujaja aliambiwa bando hayo anaambiwa wala dhamba laka wala hapana dhambi kwako wewe yati malaku atakuja malaika hata yadaa yadaihi mpaka atafika kuweka malaika huyo yadaihi mikono yake miwili baina katifaika baina ya mabega yako mawili ataweka mikono yake mawili mili malaika baina ya mabega yako mawili fayakul kisha malaika huyo atasema kumwambia hujaji wakati huo atamwambia imal fima tastakbilu اعمل وأمري اعمل فيما تستقبل yafanye kwa yale ambayo utakayoyakabili katika maisha yako yani masiku yatakayokuja baada ya wewe kushakubaliza kutufu yani kwa maana nyingine baada ya kumaliza hija yako wewe shughulikia masiku yako ya mbeleni ya maisha yako kwa nini wakad ghufira laka mamadha kwa hakika pamekwisha kusamehewa kwako wewe yale ambayo kwamba aliyokuwa tayari yamekwisha kupita na ndio maana aliyehiji hiji ambayo kwamba yenye sifa zitakiwaza basi anarejea ka yaumi waladathu ummuhu kama siku aliyozaliwa na mama yake yani uchanga anarejea katika kipindi cha uchanga na ndio maana mimi ndio maana mimi napenda kuambia mahujaji napenda kuambia mahujaji eh uchanga uchanga upo uchanga upo au uchanga tayari mmekwisha kuupeleka uzee na ujana au bado upo maana yake nini maana yake je mnashughulikia maisha ya mbeleni baada ya kwisha kuhiji yani kwa maana unabadilika wewe unayakabili maisha mbeleni baada ya hija bitaati rabbika kwa kumtii mula wako au vipi huyo hujaji nani na ni jambo la kuliangalia kwa umakini sana mno na ni jambo la kuliangalia kwa umakini sana mno ama tumuhusishie mfungaji aliyekuwa amefunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani mwezi mtukufu wa Ramadhani na yule ambaye kwamba aliyekuwa ametekeleza haya masiku kumi yaliyokuwa amepita hata kama si hujaji akayategeneza yaliyokuwa akategeneza yaliyokuwa vizuri mazuri hapa kuna kauli ya moja katika ya wenye elimu yani wenye elimu na ninamtumia shekhi Fauzani hafidhahu Allah Allah amhifadhi ana maneno ninayakata anasema wallahu idha alima min al-abidi na Allah atakapojua kutoka kwa mja yani kwa mja wake atakapojua kutoka kwa, katika mja wake kutoka kwa mja wake annahu sayaudu ila al kwamba yeye huyo mja wake atarejea katika maasia baada ramadhani baada ramadhana baada ya kusha kupita mwezi wa ramadhani atarejea ma atakapojua kutoka kwa mja wake annahu sayaudu ila almaasiya kwamba yeye atarejea katika maasia baada ramadhana baada ya ramadhani fa innahu la yataqabbalu minhu kwa hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala la yataqabbalu minhu hakubali kwa maana hatukubali kutoka kwake yeye huyo mja wake amalahu fi ramadana yale matendo yake aliyoyafanya katika mwezi wa ramadhani manake naingiza sasa haya hajaingeza Sheikh Saleh Fuzani wala wala hajaegeza sijamsikia kuengeza bali kwa ufahamu huu maana yake baada ya mazuri kuyafanya akarejea mtu katika maasia huu ufahamu ndio ufahamu sahihi unatoka kwa nani unatoka kutokana na ufahamu wa dalili bado za Qur'an na maneno yake kwamba baada ya matendo mazuri hakuna kurejea katika maasi katika kumi hili tumetoka katika matendo mazuri hakuna kurejea katika maasi atakarejea Allah hamkubali matendo yake mazuri ambayo kwamba aliyokuwa amefanya kwa nini kwa sababu toba iliyokuwa mtu kaifanya ndani ya mwezi wa Ramadhani au kafanya katika kumi ambalo kwamba limemalizika kiasi cha wiki moja kwa bila nyuma toba ile ni toba toba ni jambo la ni jambo la kisheria ni jambo la ibada ambalo ndani yake ni masharti moja kati ya masharti ya toba bora niyataje bora matatu masharti katika masharti ya toba kwamba mtu kujingoa yani kwa maana kujiachilia mbali ile alikuwa akilifanya alafu na kujuta kutokana na yale aliyokuwa akiyafanya alafu ya tatu kwamba kutia azma hii ndio nilikuwa naikusudia hapa kutia azma ni kuazimia kwamba hatorejea tena hiyo ni sharti sasa haizikubaliki amali zake akirejea katika maasi. Kwa nini? Kwa sababu kina kinyume na toba. Sharti ya toba asirejee tena, sio kurejea. Kurejea huku si kutubia, kutakuwa bado. Kwa hivyo Allah hatokubali mazuri yake. Ndugu zanguni katika imani, barakallahu fikum. Allah akubarikini. Nilichokuwa kikuzungumzia ni kudhibiti kudhibiti mazuri yetu ambayo kwamba tuko tushayafanya ikiwa katika ibada ya hija ikiwa katika mwezi wa ramadhani ikiwa katika kumi hili lilokuwa limepita au katika maisha yetu kwa ujumla tuyadhibiti yale tutayadhibiti vipi kwa kufanya mazuri katika maisha yetu ambayo kwamba yatakayokuja na ndiyo maana mimi nikaanza hutuba kwa kukutakeni kwanza kuitaka nafsi yangu na kukutakeni nyinyi kwamba tuyakabili masiku yetu na tuikabili miezi yetu na tuukabili na tuikabili miaka yetu itakayokuja katika uhai aliyokuwa Allah akatuandikia kuishi bitaati llahi subhanahu wataala kwa kumtia Allah subhanahu wataala hili ndiyo jambo ambalo kwamba litakiwalo hili ndiyo jambo ambalo jambo litakiwalo kwa vipi hivi jambo hili litakiwalo ili yale mazuri yetu ya gharama mengine ya gharama yana gharama ya mali yana gharama ya muda yana gharama ya kupoteza mpaka nguvu manake mtu unatumia nguvu yako hata unamaliza ibada takriban takriban umeshapoteza sehemu kubwa ya nguvu umechoka taabani huwezi kufanya chochote huwezi kufanya chochote mpaka baada ya masiku kupita Allah anarejesha tena uchangamfu anarejesha tena nguvu ambazo kwamba zilikuwa zimechoka yeye yale tushayadhibiti au tuna mpango gani ya kuweza kuyadhibiti yale na masiku haya yanakuja na haya masiku ndiyo ambayo kwamba yanayoshambulia uhai wetu Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa ametupa kukaa hapa katika dunia kwa hivyo ndugu zanguni tuyakabili masiku bitaati llahi subhanahu wa ta'ala kwa kumtia Allah سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها المسلمون أني وإسلامه kumu bidhalik simameni kwa ajili hiyo ya hayo yaliyokuwa tayari tumekwisha kuyazungumza kwa hayo yaliyokuwa tayari tumekwisha kuyazungumza kwanza kusimamia majukumu ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa ametupa sisi katika dunia hii Allah subhanahu wa ta'ala katupa majukumu kuna majukumu ambayo kama aliyekuwa ametupa ya ibada pale aliposema katika aya nambari 50 na sita katika sura ya 51 sutu dhariyati wama khalaqatu ljinna walinsa illa liyabudun sikuumba majini na watu illa liyabudun isipokuwa niabudie ni isipokuwa niabudie mimi tu peke yangu ibada kufanya ibada na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala ametutawalishia sisi tuhakikishe ametutawalishia sisi kwa hivyo tuhakikishe katika yale kwa Allah ametutawalishia sisi kuyasimamia iwe tunayasimamia katika namna ambayo kwamba iliyokuwa imekamilika na katika namna ambayo kwamba ilikuwa ya sawa zaidi au kwa uchache iwe mtu alau katika usimamizi wa majukumu ya yale aliyokuwa ametawalishiwa na Allah subhanahu wa ta'ala iwe anatekeleza yale yaliyokuwa ya lazima katika usimamizi wa yale mambo Allah ametutawalishia sisi wake ametutawalishia watoto wa kike na wa kiume na ametutawalishia raia ametutawalishia wanafunzi na wengine ni mfano wa hawa kuhusu wake pamoja na watoto Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kushakutuanishia akasema ya ayyuhalladhina amanu enyi mliowakwa mmeamini katika sura nyingine akasema hivi akasema kuu anfusakum wa ahlikum nara ziokoeni nafsi zenu na ziokoeni nafsi za watu wenu kutokana na moto yani moto wa jahannam wakuduha nasu wal hijara moto ambao kuni zake ni watu pamoja na mawe kuokoa kuokoa maanake ni kuwasimamia kuwasimamia katika namna ambayo kwamba Allah aliyokuwa anaitaka katika namna ambayo kwamba ilikuwa ala alwajhi alakmal walatam katika namna ambayo kwamba iliyokuwa itakiwayo iliyokuwa imekamilika je kila mmoja kati yetu sisi masiku yanakwenda haya kwa kasi na ndio maana kiasi cha baada ya Ijumaa mbili zitakazokuja baada ya leo baada ya leo itakuja Ijumaa zitakuja Ijumaa mbili baadaye hakuna Ijumaa nyingine isipokuwa tutakuwa tayari tumekwisha kuingia katika mwaka mpya wa Kiislamu miaka inakwenda na sisi ndiyo maana tukazungumzia kuhusu kuyakabili masiku bitaati llahi subhanahu wa taala kwa kumtia allah subhanahu wa taala na kuzitengeneza nafsi zetu ibada ibadallah mwogopeni allah enyi waja wa allah subhanahu wa taala waqumu bima antum alai na simamieni yale ambayo nyinyi mko juu yake Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa amekuwekeeni miasimamie amekutawalisheni nayo kila mmoja aangalie aangalie majukumu yale aangalie majukumu ambayo kwamba aliyokuwa ametawalishiwa na Allah ya kama ya wake na kama ya watoto na mfano majukumu ya hao na kila jukumu ni kila mmoja alisimamie je vipi ndio pale aya mkaisoma kwa makuu anfusakum zokweni nafsi zenu wa ahlikum nara na watu wenu na moto huwezi ukasimamia majukumu huwezi ukasimamia majukumu kama hujapambana na yale yaliyokuja mbele katika maisha yako lazima upambane sio kufanya tu na ndio maana bingwa bwana yule ambaye kwamba aliyekuwa anaacha mabaya kuliko mwenye kufanya mazuri kwanza katika jambo la utifu kwa Allah ni kuyaacha yale yaliyokuwa Allah hayataki ndio la mwanzo pambana katika jambo hilo kauka katika jambo hilo la kuacha alafu kisha kutekeleza ndugu yangu ndugu yangu jitahidi katika hali hiyo na ndio maana Allah akaanza mwanzo kuu anfusakum ziokweni nafsi zenu wa ahalikum na watu wenu kisha ndio wakaja watu wenu huwezi kuwasamea watu wenu kama kila mmoja hajaya hajajihifadhi yeye kwanza hajajitengeneza yeye kwanza lazima afanye hivyo masiku yanakwenda kwa kasi tuyakabili masiku ndugu yangu kwa kufanya mambo ambayo kwamba yaliyokuwa ya utiifu masiku yanakatika miezi inakatika mwaka mpya unakuja kishokutwa maana yake nini maana yake kwamba ninachokwambia ni mimi kwamba tubadilike tubadilike tubadilike vipi tuwe tuliyoyafanya katika masiku yaliyopita na miezi iliyokuwa imepita na miaka iliyokuwa imepita yawe yanapitwa kwa uzuri na kwa ubora na yale ambayo kwamba tutakayoyafanya katika masiku ambayo kwamba yalikuwa yajaa na ndio bwana mshairi akasema ya nafsi tubi ewe nafsi tubia fa inna almauta qad hana kwa hakika mauti yamekwisha kutuzonga wasil hawa na yaasi matamanio yaasi matamanio falhawa ma zala fatana kwani matamanio hayatoacha kutufitini masiku yanapokatika ndio sisi tunakurubia kuingia katika miana ndani yetu tunaingia kukurubia katika makaburi yetu <clears throat> tubadilike kwa kufanya yaliyokuwa mazuri kusimamia aliyokuwa Allah ametutawalishia ala alwajhi al-akmal, katika namna ambayo kama iliyokuwa imekabilika na katika namna ambayo kama iliyokuwa ili kwa kamilifu zaidi waalamu na tambueni anna abaakum kwamba viungo vyenu mnaishi katika mgongo huu wa ardhi tambueni anna abaakum kwamba viungo vyenu satakunu alaikum bimanzilati alkhasum vitakuja kuwa juu yenu nyinyi wenyewe katika nafasi ya mgomvi viungo vyako itakuwa kama mgomvi wako ambaye kwamba mliokuwa mmekwenda kushtakiana kwa hakimu viungo vyako mwenyewe viungo vyako wewe mwenyewe kwamba usikubali kudanganyika katika dunia hii ndio Allah akasema katika Qur'an al-Karim hata idha ja'uha shahida شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون حتى إذا جاءوها mpaka watakapoufikia huo moto baada ya kushakufikia huo moto basi hata idha jauha mpaka watakapoufikia huo moto sasa ndo shahida alaihim watakuwa mashahidi dhidi ya wao yani kama mgomvi naye amekuwa nani samuhum samuhum wa absaruhum yani masikio yao na macho yao wa juluduhum na ngozi zao bima kanu amal, bima kanu amalun kutokana na yale waliokuwa wakiyafanya viungo ndio vitakavyokwenda kutoa ushahidi kiasi ambacho kwamba Allah akaendelea kuzungumza qalu lima shahidtum alaina watasema watu baada ya kuona viungo vyake miguu yake mikono yake ulimi wake macho yake masikio yake na vinginevyo katika mwili wake vinatoa ushahidi dhidi yake ushahidi wa kumwekea pabaya waqalu na watu watasema lima shahidtum alaina mbona kwa nini hata mnatoa ushahidi dhidi yetu sisi qalu viungo vitasema antakana Allahu alladhi antaka kulla shay wa huwa khalaqakum awwala marra wa ilayhi turja'un ametusemeza sisi Allah Allah ambaye anayekisemeza kila kitu akikitaka kiseme basi kitasema Allah ambaye aliyekuwa amekuumbeni ninyi mara ya mwanzo wa ilaihi turjaun na kwake yeye mtarejeshwa kisha akaja maneno mengi yanayohusiana na yanayozungumza kuonesha kama viungo vitakwenda kuwa ni mgomvi wa yule ambaye kwamba aliyepewa viungo hivyo yani mtu na viungo vyake watakuwa ni wagomvi watakwenda kuwa ni wagomvi mtu pamoja na viungo vyake alivyokuwa navyo kaziangalia aya katika sura Fussilat zinavyokuja mpaka mwisho wake kwa hivyo tujitahidini wala kufanya mambo siri wala kufanya mambo siri sio sababu ya kuwa sio sababu ya kuokoka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na ndio maana ukiangalia katika sura hiyo sura fusilati Allah subhanahu wa ta'ala akasema wama kuntum tastatiruna na wala hamkuwa nyinyi kwamba ni wenye kujikiga wenye kujihifadhi na wenye kujisitiri anyashahada alaikum basi shuhudiwe juu yenu hayo ambayo kwamba mmekuwa mmeyafanya walakin dhanantum kisha mbele akasema lakini nyinyi tatizo lenu mlikuwa mkidhania anna Allah la ya'lamu kathiran kwamba allah hajui kathiran mimma taamalun mengi katika yale ambayo kama mlikuwa mmefanya hivi ndio binadamu tulivyo mie na mwingine yote hivi ndivyo alivyo pale anavyojificha akafanya mambo anahisi yeye ndio itakuwa sababu kwamba yale yasitolewe ushahidi na yale yasijulikane hapana miguu si ipo mikono si ipo yako mwenyewe ulimi si upo macho si masikio si yapo yatatoa dhalikum dhannukum hiyo ni dhana yenu tumirabikum ambayo kama ndio mnadhania nyewe kumdhania muumbaji wenu mula wenu ardakum dhana ambayo hiyo ya kujificha hiyo mkachukulia kama ndio tayari mshaokoka hiyo ni dhana ambayo mnamdhania muumbaji wenu ardakum dhana ambayo itakayokuangamizeni itakayokuangamizeni fa asbahtum min alkhasirina mtakuja kuwa ndugu zanguni katika imani na hapa ndugu zanguni katika imani nakusudia nafsi yangu na nakusudia nafsi zenu nyinyi yani mimi na nyinyi. lakini tafsiri aya kuna ile khitabu iliyokuwa kuja mtakuja kuwa katika wale ambao kwamba wamekuwa wamekula hasara tuiogope siku hiyo kwa hivyo nini cha kufanya kutengeneza katika maisha ya mbeleni katika maisha yetu ambayo kwamba yatakayokuja jitahidini muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala lakini kwanza niambia nafsi yangu mimi nimeogope Allah subhanahu wa ta'ala katika siri na nimeogope Allah subhanahu wa ta'ala katika dhi, katika dhahiri tumwogope Allah kisha napenda kwa sote kwa pamoja kusema kwamba watazawadu fa inna khaira zadi taqwa na chukua ni zawadi aya na tafsiri mbili moja katika tafsiri yake hilo nitakamia hapa watazawadu fa inna khaira zadi taqwa na chukua ni zawadi kwa hakika zawadi ambayo kama kwa bora ya kuichukua ni zawadi ya uchaji Mungu yani zawadi ya kufanya ya kuacha mabaya na kufanya mazuri kwa vipi yani kwa kukipilia mazuri na kujiepusha na mabaya yote Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa ameyakataza tuyakabili masifa atakayokuja bitaatillah kwa kumtia Allah subhanahu wa ta'ala na hapo hapo iwe kama futboli kama katika football katika football kuna kitu defense yani unazuia unacheza pete eh atimambia pete mwache mambo ya football anasema niseme kwa Kiswahili unazuia usitiwe bao unahakikisha unamiliki ukatia wewe bao na ndio maisha mwanadamu kuliko hivyo kuliko hivyo unazuia kwanza usitiwe bao usitiwe bao bibi yake usifanye makosa unajitahidi tena sana alafu na kesho unatia mabao wewe sasa kutia bao vipi maki unafanya mazuri aliyokuwa Allah anayataka Allahumma kun lana wala takun alaina wazidna wala tankusna واكرمنا ولا تهنا ورفعنا ولا تضعنا وانصرنا ولا تنصر علينا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امن امن